Tuku klambi embo wedak, tuku lopo nang wono salam. Rapi perawan kaiton duwe anak, bareng rapi tuwa balak balik nyidam. iku monoku yonan, pengi-pengi nyangking bantal gak payu rapi kok ginjal-ginjal ati arek wedok laku takut somburine bareng arek male tak kono aku dhewe aku bali kuwira laku ku kan terkoyo maling konangan arek tak delok sapa katon aku sampe nopro mung mikul bongkot kon kampung

riwayat jari pegatane Jepang penal cekap temanten hitungan kulo saya boten korong kereta kuwi wis nyambut gawe kesenian sepisane ya melawak ping pindune kadang-kadang ku ana rekaman <laughs> iki rekaman rada suwi titik ya tapi gak apa-apa pokoke melintu nyambut rekaman aku buka peracangan wis tepak wis peracangan iku lan barang sing awet-awetan watu besi tak kandili kapas kapas kula sak bal kapas sing tak dasar dadak emak mate <laughs> <laughs> Urut mana dagangan Repot iki dagangan nopo iki enak. Iki nek kamu duwe kanca-kanca kurang tepai. Wah, oh, ya keren. Oh, Waduh. Kenapa rambutmu kok blunger-blunger? <laughs> Tak ngetri. Kamu tak blunger-blunger. Iku brintik asli ta? Asli iki. Ono kalane sing brintik buatan. Oh, buat. Buat mana? Gawenan, gawenan. Oh, gak. Iki mulai cili. Cili ngono. Heeh. Oh, iya. Lahir wis wis aku. Rating Iya. Kok tekan dia kan? Eh, tekan dia. Surabaya. <laughs> Sing aran teko luar negeri wis apa? Ya, teko Surabaya kuwi ana jotoke ta, teko tunjungan ta? Ya, teko kromo ta? Ya teko jotoke kuwi ngono hmm. ri. Endi teko ndi? Ke pasar. Ke pasar. Ketemu bojomu blonjon. Oh iya, iku bojoke yang ngono. Racang ya? Iya, timbangane omong nganggur keran, jane hmm. kesibukane nang omah, gak selalu ngomong anak tok ae. Iya, sakno bojomu ri anjen. Kok ngono gak kone wangi? Ngono aku sing dadi bojone gak sakno kok sakno. Kok ngetara bojomu blonjon kon tinggal. Lho kan ditinggal dikiting ngene ta. Ya ditekenno lah kok tangan tukang copet aku. Kok sing gawa keranjange? <laughs> Eh, kon gawa keranjange. Gawa keranjange. Heeh, lah bojomu nek kapan oleh apa gula lebono. Iya, lebono. Heeh, tangkung. Kok sing kok sing gawa sakno kon dhewe bojomu. Sing ero, kalau rek sapari ngetu bojo ini. Hmm. Lah sing karo lan bojone sapari nonton kiri elak eh, ngono. Ah, yo pas yo kon eh, ngene ya bojo ku ya bojo seimbang lah. Sapa? Aku bojo ku. Pas aku yo tayun bojomu. Ayun dhewe bojomu. Eh? Bojoku, bojoku gawe tapi lemu. <laughs> Ya iku sing entek-entek panganan iki. Kene lho konek kulaan ya, tak kandha. Iya, iya, iya. Konek ngetara bojomu, iya. Iya. Aku lha apa biasa nang. Lho iki lho barang garing-garingan iki sing awet. Oh, iku ah? ya. Triplek. Oh, kan nempel kekermu kono ta. Hari-hari ana. Kok triplek ya golongane yaiku apa? Gula. Oh, gula. Kopi. Kopi. Saya tak kandengi banyu-banyuan ning kadang-kadang. Ayo aki ya. Yo yo enggak yo ngerti yo kalau gas. Ora ketil ngono. Iya. Apa kok nang ndi? Sono wae. Kurang nang ndi? Lha pasar kok nang Kurang itu kan? Iya. Loh, kecidaan. Tak kulai nanti? Oh, mulanya pasti titik kan. Tak kulai nanti. Kan balik papan. Oh iya, lo mau kasih kan telah gondi hari. Kan gondi lagi. Iya, nak tuku kan. Ah. Peracara cili kan. Gak apa-apa. Nanti kan bongkos tol kan. Loh, kan seneng orang kancamu yang melarat gitu. <laughs> Lho carane lho ri kon niku. Carane apa? Coba. Eh, merono ya. Hmm. Kon numpak apa sih merono? Nang bari papan wae. Saya pesawat. Eh, pesawat. Pesawat merono. Kon pesawat mah. Waduh, kon niku masyarakat tuh perpi lho, kok pesawat gak. Pesawat apa sih? Kapal terbang ya. Motor mulu, ah. Motor bolu pesawat kon. Ya, malem kan ngomong mamu ada kenceng. Motor bolu ri. Motor bolu oh, iya. Alisane pesawat lah. Aja numpak motor bolu, numpak kapal. Apa iki suwe keran? Gue enak apa kelesetan. Oh, iya kelesetan. klesetan. Bondone nduk tengah kapal hilang apa dari kok ora nganggur. Ah, iso sampe ilang gak celeng ngono sih kok iki. Lho, nang kapal gak celengan bae. Lah apa supaya gak hilang? Oh, nek kapal kok dhewe kuwatir ilang, turu kurep ana dhewe. Lah ilang iya. Iya kebacet aku tindin, mati. Oh, mau ngamu seneng yang lo kancani mati. Aduh, seneng mati, kancani wis eh, mati. Iya apa? Iya apa? <laughs> Eh? Bojomu ya apa? Dadal apa no? Bojoku? Iya. Yeah. Waduh gaduh, ini rono kena digaduh. Kok kan ibu, temen tak kan? Iya, gaduh-gaduh. Oh, gaduh-gaduh. Iya, balik-balik kan jadi rono ya. Siapa? Blontang. Ini apa-apa kerenuan kan? Iya. Kau nyambangi panganan ini lah. Kau seduluran ini kan? Yang penting seduluran. Kata no, dulu nasi pijak belontang. Bisa lagi kasak no, saya lagi jopi akhir Oh ya syukuran lah. Mm -mm. Siapa hutan maju? Maju eh sih. Wong udan-udanan es maju. Lah ya maju kadidol kaya adus. Oh nek udan-udanan niku aja ade dodol es. Oper oh, haluan dodol kacang ijo. Oh iya panas-panasan ya. Iya, kacang ijo ku kalau sing gede-gede sapi nek kacang ijo. Ya biasa sih kan kacang ijo. Cili-cili. Lho <laughs> ngawur ae. Kacang ijo kacang ijo. Apa? Tuku kacang biasa iku terus cetan ijo. ngono ya? Iya, lari kan. Anak.. Angga, timbangane kok nek tuku kentange dicet ijo. Ya apa-apa bila perlu. Bila perlu sak mangkok ya kentang gitu kon niku. Tapi ya ambek kon niku wajil lek ngelumpuk sih kira. Ngelumpuk ta ewan kedol banyu bareng. Wah, makane pun ndak mung ngapal kira. Tak banyu kuri kon niku tapi kulan niku. Oh, wis entuk no mesin ta sing permuka umpok. Iya, aku. Tak aku pancak iki isan. Oh, apa? Eh, apa? Mesin. <laughs> Ayo mesin. Iya, ringan. Nek terangan ngene iki ya dodol es. Nek jus. Oh, tadi jus iku bendina lho ya. Jus apa? Jus iki es jus kok kan. Oh, meniku es e dicekno ta. Ayo ngejus iki apa padang ambek es jus kan. Iya, es jus iki rasa gelas, eh? Sak gelas ya. Heh, lho lha kok murah kan? Murah ri, cici-cici lumintu mintu. Mintu kok iya. Apa campuran es jus? Es jus iki campurane apukat. Apukat kok. Heeh. Campurane apukat ora. Heh? Kudu campurane mana? Apa? Apa biasa apa kan? Pati. Kaya pacet. Ngawur. Buah-buahan ya. Kaya kates. Kates. Iya. Terus lem. Abuka dicampur. Lah nek putih, putih kok putih? Heh, putih apa? Putih iku bengkuang. Lho, gak maju. Makane disusaken ya bengkuang. Kenek. Iya. Njet, njet. Iki kon iki ayo mateni sing tubuh kan. Lho, iki lho. Nah, susu, susu. Eh, susu. Oh, lapar dek susu barang ya. Oh, es bis kayak susu. Lo nambah nambah rasa kan? Nambah asal saya tak ada susu nih barang ini. Kalau itu liket liket nih kan? Hah? liket liket Iya. Es susu cuma es cairan biasa loh. Cece, aku maju liket liket. Maju titi. Iya. Iku nek ngombe apa? Eh, aku gak cara nih ngombe. Ngombe tuh ya. Pada tuh nek ngombe kan melumat di satu kan dukur. Wah, kan dukur. Abis sedotan nih. Oh, disedot. Iya. Sedotan ini Heh, nek cedhetan macet. Ya mantep ri, pri kon. Cedhetan kok macet ya kon. Ono kalane terus kebuntu isine apel. Lah tuku sedhela sing gedhe. Oh, selang-selang, diselang. Heh, diselang. Wis selange banyu ta kon. Lah enak lancar. Hmm, Kayak sing gedhe biasa itu. Oh, aku kira kok ome biasa. Ya, anak-anak kanca-kanca. Eh. Tak boleh. Sapa iki? Hmm, Mbok yamen kok bawa payung. Oh, Heh, sopo iki aku tak ngene kok aku. Jadi apa tadi? Aku kisah tolowo. Eh, eh. Aku mencoba bojomu. Heeh. Eh. Becak bojomu. <laughs> Kok aku ngomong sing genah. Aku wingi petapa kang gojombe. Nah, ora wong wedok. Wedok, wedok kok beca. Heh? Numpak beca iki. Lho, beca iki. Bojoku mek mancal beca iki. Sopo kanca? Lah, sampeyan lek ngomong bojomu beca. Lho, iki anu iki numpak beca, numpak beca. Lho, lah ya kan. Numpak beca yo beca. Apa jenenge beca tapi? Oh, lawa. Lawa. Kene iki lho kok Wong panas-panas kok payungan ae. Lho payungan ae. Lho bisa payungan ae. Lah mendung ta. Eh, cek Oh, eh kacamata ni ireng rang. Iki jaga debu. Ya wong sugih ki ngene iki. Ah, iku sugih. Wong sugih. Wong sugih ya kaya ngene. Kok ya piye? Lah, oh, iki patut aku. Kata tahu pecuk. Eh, gak tau pecuk wis suwe. Pirang dina? Eh, pirang dina. Pirang dina dapat sampean yo? Wis suwe. Mungkin ana ana pirang Kok tahun-tahun? Apa iki? Gak tau pecuk tahun dah. Oh, lagi tas lah kok tas oh lagi tas saya kan total tas total tas kok tas ya lagi wae oh tetep lali eh lagi wae ya oh lagi wae iki mau ah iki mang mang iki mang mang iki siapa nanti benar Rene. Waduh klambi mire. Wong iki greget tak banting kok engko. Takon apa nandi Rene? Lah ya Rene iki. Ya bener iki. Ana tuh jane kan. Rezeki oh, gede iki. Lho lho lho rezeki apa? Pertama. Ya padha sampe aku wae. Acak-acak kaya tetek gur gak netes-netes. Ya direk ge kok iso. Kena ki biyen kok dilalani cek enom ae cek ganteng. Piye tak jamu. Jamu. Lho ada jamu. Kayak mana berkotot den? Lho. jamune takon aku. Takon nang iya, Bos. Panomane jamune wong eh, ngene ya. Panomane. Panomane iki jamune buntute anoman. Lah apa? Apa? Cucu apa? Tekus. Lah, buntute tekus. Cendil, cendil. Cendil iku. Cendil iku lho, ala tekus. Oh, iya. Oh, tadi cendil iku buntal. Hah? Dijuntal apa dipangan urip-uripan? Oh, dijuntal. Tapi ye, mangat tinggile ngono kok dhewe tinggile. Oh, ya apa diumpat sih mangane cendel. Iya kan. Si mangane cendel wali tikus e. Cekek. Enak. Cendel. Lu nesuan kok. Mencolot dhewe lho. Nesuan lho kuwi ya. Cendel cendel iku gak iso mencolot. Gak katok. Matane iku gak katok cendel Eh, oh antarane cendel sing rada gedhe. Ora dikuwi ajang kebo. Lho, ya. Nek cendela gak katok ta, gak katok. Bisane mlebu ku mesti setip no. Enggak. Mesti tangane ku grabang-grabang mesti. Si sokan iki ndi iki? Lho, kok kok piye? Mau dicopot kata Mas. Oh, iya. kaya masjid. Masjid sapa? Ah. Heeh. Iki aja guyon. Iki aku perlu. Napa, Cak? Kok aku jauh anu saya diceluk kok. Lah ya lapo? Enggak, kerep ganteng karo anakku. Hmm. Anakku ora tau muleh. Lho, perkara kok pengaruhi. Apa ta iki? Peter. Apa Kartolo? Oh, Kartolo. Ku anake wong iki. Oh, anake wong. Anake wong. Anakku, anakku. Terus anak-anak wong peno. Kartolo kan apa? Eh, harta oh, oh, anakku. Wah, aja guyon. Wah, guyon piye teh? anakku. Wah, menak. Kok sumpah anakku. Ayo, ayo sumpah, sumpah. Muka-muka tinggal mati soklan. Tenang. ho, ho, ho. Tenang eh, eh, gak sumpah lho iku. Ono eh, sing enak ini kelangan. Kepari ben anu. Ya sumpah open mesti mati lah ngono. Wah, jenenge ora sumpah kuwi. Katone ben apa ndak? Anakku. Lho, wong lanang kok sedhi anak. Tuh, eh? kok sedhi anak lanang. Wah, oh iya iya. <laughs> Anu sing sing anak bojoku. Sing ketong sore aku. Lah ya, tadi sing duwe anak iku bojo peno. Bojoku. Lah peno gak melok duwe. Lho duwe. Duwe sapa nane? Oh loro ta. Saya eh. tahu aku. <laughs> Oh, eh? anak wong loro. anak wong loro. <laughs> anakku anakku kan wong loro. Lho. <laughs> Wah, anak bojo penuh kok. Lah iya. Lah iya penuh gak duwe. Kan duwe ya. Pak duwe. <laughs> Aku duwe. Duwe to apa? Sing ndak patol aku kuwi. Wah, oh, anak wong loro. <laughs> Oh iya, wah itu duwe tunggu tak iya. Dulu dulu dulu. Anake bojoku karo anakku. Lah apa pernah delek karton? Lha iki cerita sing ora mulih arek rabekke. Oh dirabekno ae pancen oh. dideleki. Lho, ditanya anake, kesayang aku iki. Eh. Dirabekno sapa? Eh? Wes dingguh cari. Lu ngalah endi? Oh, tadi ngomong ngono ana basuman cari gundur-gunduruan. Yo, oh, iya. Temenan ta pendek jalan kantor. Ora anu nang ngono. Pinane karo safari lho. Ora Sulawesi ya? Eh, masih be? bae. Aja gudan kowe. Iya gak ono kok. Nek wingi nang nggonku ya. Lah iya wingi. Lah iki mbok ngarani kok gak mesti mikire. Wes jalan omong sing norno kok. Yo ngomong apa? Sulawesi kado. Sampun di mesin, jare kuwi lak tak sing. Lho, wis ora wesi ngawur ae. Tak omahe safari. Gawa wesi ngono lho. Lho kok sik Kok pinter malik ilah. Ilah. Ngomong apa tidak berenang? Hah? Ngomong apa? Malik ilah. Ngomong apa tidak berenang? Anu nang Sulawesi. Lho, kok Sulawesi? Sulawesi. Ih, salah itu. Sulawesi. Sulawesi. Ku tau anteng kabeh. Coba yen ta bener. Kamu coba aja. Kanan kanan kon kublas. Aku pirang-pirang dino. Eh tak dodone kok coba tepret apeke. Lho, kayak kok dilian lho. Eh dilian. Lho, lho lagi. Wah, orang tua kami. Heh, orang tua kami. Orang tua kami. Wah. <laughs> Kami tua aku. Kami tua. Bapakmu ini kami tua bapak. Eh, si bapakmu ta? Iya. Lho, piye ta? Tapi kok sih? cece ah. ya. Kon banteng ya. Iki asline teko kulon. Oh, iya ya teko kulon. Nah terus ngetan ta? Iya. Ngetan Eh? ndi? Heh, ngetan nang ndi? Eh? Nang Banyuwangi. Ngetan ah. <laughs> nang ndi? Asale wong kulon ngetan. Tak ono. Ayo kok cece, kon ganteng. Iki kok mingkup ngene. Nah, <laughs> kon ndelok kurang telaten kan. Seminggu papaku. Namo sing ati-ati lho. Ya guyon. Aku wis suwe gak ngantri wong. Pak, pak, guyon. Masih ngampleng kaya kalor wong awake dhewe. apa sih eh. tak iwit iwit pura pura sini sini peraloro masih dikepuk apa ya kak melayu oh, kok dikepuk ke sampai iwit iwit pak kau usah geger pak mangkel iya lagi lah konco aku konco ya konco nang bapak dinyak aku ah. kok menengah kok jongono tak jongono ya opo. jongono karena konco ini jiwe kok berarti berarti ngenyak omongan uang kan enggak sih orang itu konco gak apa-apa lah orang kulonan konong Jawa Timuran Nanti oh, itu ngeladen orang kulonan ya apa sih penuh ah. lah itu loh bisa berani sama sini minta kapura ya pak Eh? minta ngapura. Ya tak ngapura. Lha kan, gulune lembu monggo mudun. Eh, iku ora lembu iki. <laughs> Iki amandel. Ah <laughs> eh, kalau jengking iki uri. Kalau jengking beda. Kalau menjing. Ah. Gimana pak bang lembu nang itu kan di, Pak. Ya, koma. Koma. Gulai... Gulai kowe iku kuwi kok. Tuwa kok ngluyu. Ya kok ngluyu, cek ngluyu iki malah kowe kok aku kok senengi. Lah kula wong nom. Lah iki bapakmu kok anakmu. Iya ya, cek nom kedamu kok rontok. <laughs> kowe apa iku? Eh, bapak iki ngerti kan? Lek ngomongnya Kowe kan anak pedes. Loh, apa lagi bedas beken? Pak dari lama itu. Golek apa jaman apa? Golek kowe. Dari kowe. Eh? Dari golek kowe. Dari kowe. Lah iya kowe, kowe iki kowe iki. Oh, dari kartola ngene. Eh. Dari kartola ya kowe. Oh, tak cakut irung mulu. Nah, kowe iki apa? Eh? Kowe iki apa? Kowe iki iya. Kowe iki bedek. Kowe ya aku bedeti. Yo ya aku takon kowe ki bedeti. Jojo. Lah mam, yo wong. Wong. Ngene lho. Ngene lho Pak jelasin. Critane nek kowe iku anake bedeti iku jelas lho. Wong kowe iki anak gede. Ani, saya kok lagi <laughs> anak bedhe gak bedhe sapa? Oh iya. Oh <laughs> iya ya. Sorry, sorry. Oh, sorry, sorry. Aku tukang bedhel, Pak. Anu bedhel, eh? <laughs> Ora aku iki penggawe bedhel kok kulinake iki lho. Yo bandane bapak iki. Hobi, Pak. Padahal kok bedhel kok tipis ta? Kesenengan, Pak. Tapi nek kok gak titis, cobaan bapakmu bedhel. Ya aja, aja. Tapi aja jerawah bapane. Ya meleng ya. <laughs> Wah, ikan itu. Oh, sorry kan uang. Meleng kan halus. Ini tapi moto ini kan. Cok. Nah ini dia cok. Anu, cok ngasih. Lumayan ngasih. Ini meleng. Mereka meleng. Aku bermoto. <laughs> Tapi lah kasih sedih loh. iki utang iki. Kita foto anu mentah kabeh. Jurenane. Jurenane kudu kowe. Saiki ngenomi bapak iki panceng. Jurenane kumpul kowe karo biyen. Saiki dipiak ngalur piak hmm. ngidul sampe lemes kabeh rambut. Panceng nganti kurem. Saiki diunduk-unduk rambuté. Ana sing digandeng bendina lek kepethok kro. Sopo? Kasih barangan iki. Pecah bapak. Pecah ning ndi kowe? Ah, lho kan lain menawa cukup-cukup kartu. Pancen mesti kerto. Eh? Mulang gandeng pedet. Jom aku ae, tak tonton pancen. Iki lha Kadang-kadang belante. Oh, Ono sapi tuku sapi. Sapi. Ono hmm, tuku wedhus. Iya, iya. Iki aku ngerti. Tukokno daging opo seperapat lho? Ya opo? Daginge nembel lambene kempong. <laughs> kecil-kecilan ngono. Pari kuwa kan iku rusak wong tuwa ya kok lai iso lai. Apa? Lah apa? Lai ya sepo lai iki pari, mulai. Kalau kok iso kan. Oh jadi bisa piye iki yo. Wis tak popo. Bor. Eh nek timbang anggur wong bapak tak mel. Pak penoleh lakaran melok Pak boleh. Kok sik kok sik. Kuwi tak anu kuwi asara gek gak boleh. Wah, kuwi bali. Momo wis kok. Lho, kok kuwi? Ayo. wong tuwek lho kuwi. Lah saiki nyetakon. Ono didol payu piro, Pak? Wis kecek kejol omongan ngono lho. Kan ono ayu ta, Dik. Ayu. wis yo. Cara eh? Aku ra bekno wis. Apa? Aku ra bekno. <laughs> Ya apa ya apa. Lah upamu mangkak ngono kok. Hati ngene ra kok dirabi dhewe kan. Oh, oh, aku salah. Temen ta, temen ta. Lho, marip-marip nang kali dikur-dikur lah apa? Eh? Lah apa ono wetu ati meniko <laughs> untul. Ya karepku ki. Wah, sapa kok ngono. Ngono jare mo. Ngene lho Pak, aku mau rabi Bapak boleh turun nyambut cengkok, boleh tadi gane wong tuwa. Iya, cocok lah. Ono sen oleh. Kancane wong tuwa cekke. Ono ndi bener. Lho lho. Pecah sik-sik tetep tenan. Oh, telung juta sak omah peno. Pecah. <laughs> Kok iso menyang pedes telung juta lho. Tenan kuwi. Sik tak omah coba cici-cici. <laughs> Pancan. Lho anakku nang tak cici lho. Oh iya iya anake dhewe gak apa-apa. Iya iya. Kok iso lho, Kak. Gak, gak, gak wae, Kak. Pak. Eh, Kono lek murung-murung teko dang kok Pak. <laughs> Oh, jadi garing, Kak. Waduh. Pak perkara rabi aku mau. Ya wis tak kenono aku kak. Dadi hmm. sampe dadi gane wong tuwa, dadi aku nyambut jadi sapa. Wis karepku. Sak nerusno kesenengan. Kowe ra nggih omongan wong tuwa. Wis oh, dadi menggerik, ta iki direkam kok. Kira mengkerik. Ya kapan main sipir rekaman mengkerik ya to. <laughs> Eh, Pak eh, Nur karo wong tuwa. Nomor mburi ta? Le, antemen wae, antemen mari lho. Oh, lah eh, kok antem bapak. Kon mari kon. Iya, Pak. Iya. Sing antem pi iki cuma ajani. Lho lah ya antemen. Iki dadi antem kartu mati kira. <laughs> Nek ngera mati ini sono lho gampang. Iya, Pak. Cukup lepek. Iya. Ya kon mlumat kecer jeruk pecel mati. <laughs> Enggak, enggak mutu saku? aku. Tunggu kae pacen Pak. wong wedok sementara iki ya anu Pak. Wis aku tak nerusno seneng aku. Aku iki pemane penong raben Kartolo, Kartolo durung nyambut gawe. Nah, apa penuh sanggup belanjani? Tak boleh dadi gantung nang wong tuwa. Lah timbang gantung wong tuwa aku dhewe kan gak enak. Aku penuh gantung apa? Pak. Yo ngawur ae. timbang gantung nang wong tuwa gak enak. pak. Iya. Hmm. Saiki karku aku tak seneng bedol di sini. Iya, kok bocal parno nang aku ngono lho. Kapan-kapan kuwi seneng karo wong wadon, tojo aku. Tak apike. Ah? Ono gak melu mendhi lah. Lah opo? Dikono ono celeng. Nolo, kris, kris aku pedil, Terus mau kemangan aku. <laughs> Kenapa? Saya jagal di pedil gak kena uberan, pak Bapak itu bantep lagi. Banter payu nih. Eh, kalian banter. Kalian kalian kiceng. <laughs> Iya, potongan ini congklang. <laughs> Potongan ini ngotiar. Banter ke payu nih, saya kuru Cara, congklang. Saya ini mulai disik, mbak. Ah, ah, tahu nolo, tahu nolo. Bapak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, Loh, ngaku aku jane nyangoni peno nyangoni. Lah aku bapakmu ku sok lah opo ta lho. Loh bae peno nyangoni aku taruh nyangoni peno. Ayo. Wis gak sangsongan kabeh. Temen ta? Temen. Piro? Bencane belum bagi mau piro? 100. Loh, bencane petang atus untung bae kabeh. Oh, ayo ngeri, Pak. Ongkosi, ongkosi. Oh, ngomong ongkosi, dah. Bisa aku minta boleh, Pak? Eh, minta boleh. Senang lu boleh, ya. Jadi gaya orang tua, lho. Ya, bisa juga, lho. Hmm. Wah, jadi lho, lho. Hmm. Lah, apa di pasaran aku? Anakmu, Pak. Lah kuwi kancane. Oh iya kancane. Ya. Oh iya kok yo ndak. Pengawasan. Sungaran kendel mbek wong kating anteni. Bapakmu kok masih mengkerik mlaku sik mengkerik ae. Kejemun Pak. Kok mengkerik loro bangke. Eh iya. Wong tau ben kan ngentrung ben. Iya. Ngentrung di ban kendang ngono lho. Oh bener. Iya Pak, bedilmu ya wis gawa ta. Bedilku. Iya. Tak bae saiki. Kok tak saiki. Iya sih. Anu nang sing akeh. Ono oh, tak kan. Iya. Ono nang sing akeh. Kok kupang. Ku Iki kudu pasar. Lha dodol. aku kan nang ngagel rek hmm. pasar manuk lah ngono. Ayo golek nang ngarep sini. Ayo ayo ayo. Ayo sampe. Iya. ning pancen yo penak kok urip ijen iki ora repot-repot kaya wong-wong sing duwe bojo kuwi nek esuk kudu tangi nggodhokne wedang nyepakne sarapan ning yo kuwi susahe wong ijen iki nek usum udan-udanan <laughs> lah piye ora repot nek gentenge bocor anjur ora ana sing nek yo kuwi repote ning yo wis ben nek tak rasa-rasake yo wis Tak ijen wae ora apa-apa kok. Kok ora nyebowo Pak Basman iki? Kula. Kok dengaren? Nggih. Kok dengaren basa toh Pak? Sawangane ku pantes ngaji. Oh. Dengaren kok ijen, eh? Ya sak jeke ya ijen ngono lho. Hmm. Apa nate weruh aku ana kancane, Pak? Iya, gak bosen ijen. <laughs> <laughs> Wong pakaian klambi iku kada kadang ganti bosen kok kok ijen kok kuat. Apa iya ta ya? Hah? Apa iya ya? Apa nih iya? Lah aku ya iya ora kali kono. Kan iya, kita mau gak ngerti gelibetku, gak ngerti gelibetku aku nih. Eh? Dan ora terang-terangan ya ora ngerti to, Pak. Aku mang bengi jam 3 ngliwer iki. Ngerti ya? Mubeng kene? Iya. Layak e bente kok muni. Eh, kok ana maling aku. Ah? Wah, omongane titik tapi berbahaya. Ora ngono, mubeng ki ngopo? Lho, aku ki ngene lho, sing jarane wong urip ki apa sih? Aku sakno parawamu. Sakne? Iya, sakno. Nek wis sakne terus piye? Lah karepku tak tulung nek gelem, ngono lho. Ditulung. Iya, ngono, ngerti ya? Apa aku tiba kok ditulungi? Lho, nek tiba gak tiba, aku sakno timbangan urip ijen. kudu ana bature. Sampeyan arep ngancani. Tak kancani ngono lho. Ngerti ya? Ha ya wis gek kono gek dikancani. Lho, laki-laki ya. dikancani omong-omong to. Lho, kang ngono cuma nganggo rek sinau ayo. <laughs> Iya, sinau ayo. Sinau ki sekolah apa? Lho, kang ngono omong-omong dek sinau lho. Oh, Pak, apa sih? Apa sampean biyen ya nate mangan sekolahan, Pak? Entek bangku loro ae. <laughs> bangku loro. Ha ah, iki oh. Arek iki sekolah ngono lho. Ya sekolah sih pian sih. Jan iki ngopo to? Apa? Karepe iki lho ngopo? Oh, karepe iki mang ya timbangan awakmu ijen ngono <laughs> ta. Aku lha apa sih ngomongin angin sing aku wong Surabaya. Wong Surabaya nek ngomong tas-tas iya ta? Oh, kuanane terang-terangan. Blak-blakan. Iya. Ya awakmu teko kulon kuah kuwi bingung <laughs> aku. Kuwi kuwi kuweken. <laughs> bingung yo ngerti to. Yo ngerti, pokoknya ngerti maksude ngene. Yo ngerti wae kok ndadak bingung. Kon nglakoni ronde. <laughs> Nglakoni ronde berang tahun kan. Ah yo wis kira-kira 10 tahun. 10 tahun. Gak pegel. <laughs> Lah wong ngono wae kok pegel iki lho. Eh, eh, ojo rame-rame, ojo rame. Bilang, ojo ojo rame-rame, kendelo Kenapa? biasa saya baru rasa syukur. Kalau rasa aku dah lewat ini. Kalimat ya, pen wong liwat wae. Iki lunga aku lho kon iku. Lah baru masuk kelak aku lho isi, eh, isi. Ah, ora kon iku ta. Ya malah kon mampir pisan. Oh, <laughs> kon mampir pisan. Nah, ora kon iki. Karepmu ngene lho ya, tak tulung. Aku ngerti nek uripmu urip sederhana. Iya, pancen. Diarani sugih cetok ya koyo ngene, diarani melarat yo, kon yo lancar uripmu. Ngono lho. Tak tulung omamu tak robah. Jero, Pak. Iya, tak bagusi ini so meracang, meracang. Hmm. Masuk, Kak. Masuk kalah bojo sapari. Jadi ya, jadi aku ya bakat Pak, hmm, meracang. Iya, iya, iya. Lah iya, kan enak. Bakat mundir, Kak. Eh? Bakat mundir. Eh, <laughs> bakat mana saya? <laughs> bakat terpendam. Oh, ya, bakat meracang kuwi. Oh, cita-cita. Lah mulane nek perlu kon, Oma tak tandani kok meracang bondo tepaku. Uh, oh. Enggak tak jual duit nuk bang. Aku angkat bang duit ya. Ah. Bang di. Bang Samiun, bang Wasa. <laughs> Suara itu sangat gede ya Rano. BRI Yono. Lah ya ngono. Sangat gede desi. Karo bang. Mulane pancet tadi rondo kon. Ngono lho. Lah nek perlu omah mburi kok PM. Omah omah sapa? Mewak jo. <laughs> oh wandi oh wandi eh omah sing ndi aku kira tau weruh omahmu ki sing ndi sing duri. kuwi ya ana omah mburi sing gak kanggo iku lho ah ngono ya eh omah doro to oh lho apa omah lamat <laughs> omah lamat bawa ni kanca apa tenan apa pak iya wis tak ngene ae pokok iki seneng aku datang di barang rusak seneng ngono aja sampai awakmu iku legret <laughs> Ate <laughs> sama awakmu rondo sesuwe, lucik kudu ana kancane, aku duda ya. Ngerti ya? Kira hmm. dhewe apa ya to, Pak? Lho dhewe apa? Lho apa jane? Ora mbak padha barang dagangan nang dhewe opo di opo Eh, tadi ora tegese iki sapa? Apa tegalan? Ya, opo, karo kene rupa saya madani aku kene iki. Wong dhewe ku mek irung ta. Kuwi opo, di opo Omahku gedong. jeneng lu anim ya jeneng lu anim ah kok anin? apa jeneng anin oh anin, kan anin anin tak lapu macam apa mai lah yo saya ingin ini ya saya mainin konser ujuk anak rebuk apa eh, rebuk nono perkorat di kota itu ya ayo saiki kon tak resi ayo kawin sirih kawin sirih sementara kok kawin sirih yo kak yo kawin sirih ya yo kawin sah biasa ngono lo ya Halo, oh, Pak. Apa? aku seneng ijen kok. Heeh, ah, seneng ijen. Heeh. Pas kan arek daplek kan ngene. Kon ngono mulai arek iso. Ah. Tangan mundhok iku apa kan. Eh, sih sih sih katiku. Aku rong mikir pak. Oh, mikir, oh, mikir. Lah aku mesti pikir, oh, mikir, oh, mikir. Waduh, waduh. Tapi uang mata pun tak dibocor. Tidak aku, aku izin ya. Izin ya, aku kudu dukun kon ini. Ada ada lu lu nanti pak. Ya gak apa-apa ya. Wong bojo mah bojo nek jodoh dah pasti. <laughs> <laughs> Kok garwo sekarang nyowo. Cicik garmu cicik garan semu. Kok kena ora. Ora apa ora? Temen ta? Tak belum ta? Aku rong pengen di bojo kok. Kira-kira kapan? Ben, kira-kira ben. Kok kira-kira kapan ya? Kandani ora seneng ki ora seneng. Hmm, bagus, bagus. Kau <laughs> kok nyampe aku nduk, kau nyampe aku nduk. Ora kok nampi. Mengina aku nduk, ngenyek aku nduk kowe nduk. Apa dikira iki kurang ganteng, kurang gagah. Oh, untuk bogang iki ta, ora gelem ya. <laughs> Ya ora kuwi, Pak. Oh, ora kuwi, aku kuwi, aku kuwi. Tresno wis kok. Oh, Tresno to wis lho. Wong aku Tresno kok ora Tresno. Tresno kira ora kena dipeksa, Pak. Ngono ta? Mm. Kon dicuk tong dhewe selalu. Kan saya ya. Ya maklume wae, Pak. Aku <laughs> Ya, aku dikira ngemen, eh ngemen. Maklume wae. Sepurane wae aku ora duwe duwe. Menawa kowe dicelengan ngono lho. Hmm, arep rabi kok malah utang. Guyon, guyon, guyon. Guyon, guyon. Aku iki lha apa sih? Wis ratik guyon, guyon. Wis eh, tak kowe ora gelem gak apa-apa. Aku gak meksa kok. Iya tau, gak wani diterno nek gak gelem dipaksa berdosa kaya nanti. Ngerti ya? Nah, ini ya wis ngerti. Lah iya, tapi kita nono ya. Kita nono. tak inting-inting di tenono. Ya kok? Nek sate pun melaku baru mek wong lanang kok. Gini ya, nek melaku bareng karo wong lanang. Ya babas. <laughs> Aku mulai. Ya wis gak mulia kok. Hmm. Oh, enak kok gak tak pamiti kan. Aku mulai gak tak pamit kan. Mendadak disuguhi wong dinyek. <laughs> Aku mulai, Dok. Boleh karepmu ora mu. Ngopo, Nduk? Kowe kok menyek. <laughs> Nduk. Piye nduwe bojo ya ora Jawa, saiki arep rabi aku, urung karuan nek ngepenake malah ngamake. Ora bojo-bojoan. Tak metu-metu golek butuh dhisik aku. loro ae sopran melok maring repoti ae. Kon wis tuku gotri ta. <laughs> Apa gotri? ne bedil lho. Ya wis ya bebak ta niat bedil kok katene telat. Terus ya apa? Mancing di sing nek mancing cipret barang. Iku apa maneh wak sloman guru kan iki. Mawur. <laughs> Kan sing nek mangan peking ta mancing cipret. Nah, lah kon iku bedil barang cilik-cilik cok ae kok. Barang kecil manuk apa? Manuk ngkok barang kecil lah. Dares iki. Wah, dares rek bengi ya dhewe lawan masa ana dares. Eh, kok ana pitike tangga ya? Kau oleh lapong. Itu kan manuk kan alas kan berarti kan sih duwe. Ini dia nampet. Pete pete apa? Pete nyamalas ah. Ikal pete ikal. Iya. Itu tu pete itu. Apa? Oh, apa itu? Saya nyelang tembak ya. Coba aku coba tanya Pak Dil. Kata Pak Dil apa? Nembak larap. Larap mau mati kat di pangan ya, siapa? Lakon ini, masa kan aku kalah sama bakron. Apa? Bakron itu botol di jaga, nunduk ruang, kapan dari sopo lho aku ora dhewe iku kapan tahun piro iku lho kok tahun piro cek kapan nanti kembul aku cek tas iku nek ndi kembul nek merontok <laughs> Oh, ngono iku saya kan main kono dek ndi mana dikukune mang ndi iki lho ya apa kok niku penting nek nembak ku napa sisan iki mati mati kena no ndase ojo oh, mbedil mana deku ku kena drijin drijin saya ki drijin iki sing kuat keceper mati karo kok lek urip bingung dak ri iya urip bingung Kan iku ya enggak ada iwak ta. Iya. Lah lek kena dingin dingin. Lah ora kuwi nek pasar lho. Eh. Berarti mbang tuku wong urip golek rene. Ngono. Tak jotol ngene. Kok ora bisa kan sambat ae. Coba. Endi? Gui gui. Ya. Yo, iki padha tadi desa. Tadi <laughs> Waduh. Waduh, kepetok Joko Tarub. Sing ndi hmm, ya? Tak gripeng kon. <laughs> Joko Tarub? Oh aku gregeten aku. Kok enggak bisa endang rek jadi tolong. Penggoda setan, setan wangi nantang pasangan rek. Apa Dik? Nales. Lan apa kula menyang sabo kula mriki? Yo oh, luruh kemiri. Awak teh mesti iki nawang. Lampes kok kemiri. Mesti iki nawang wulan. Betul. Saman daleme pun Dik. Celana lah niku. Oh dadal celana iki. Iku sadan celak. Kok ngomong kok ni dublek kaya apa? Celak iku apa? Pundi kliyane? ide. Wis ide ya celak kok ngomongan ndi kon. Lah sampean mboten kok dibahasani ta? Wis <laughs> ide. Kon iku mem ngomong bareng wedok kanok pedote bener. Lho, kerayuan kudu ngono lho nek dirayu dicak nek wedok iku jarang iso. Cara niku mas wong irunge bengkong. Lho ndek ana irunge Ngawur. Iku nek bareng wedok ngono aku dapat anu. Pamono to. Lah sampean nang ndi? Masenge anu. Mbok bedak. <laughs> Mbedhil mbedhak. Lah ya padha ae tak golek manu. Lho, kan iki kraton ta? Mboten, iki kampung mriki dik. Sing hmm. kula mbedhil. Nggih. Sampeyan gak manu? Mboten gajah. Lho, <laughs> wong wedo ditakoni. Lho, nek wong wedo ya urusane bumbu. Uya <laughs> terus ditakoni wedok. Wedo takoni burung. Gak punya burung. Bae, bapak ini seneng manu lah. Niku iya gobok cilik niku ta. Nggih. Tak bapak sama jeneng manuk, kula gak manuk api. Tapi tua bedil mboten mati, kasih urip. Manuk napa, Mas? Hah? Manuk napa? Manuk anak. Kasih. <laughs> Manuk parkit, Pur. Hah? Parkit. Oh, niku gajane kacung biyen. Nun, gajane kacung. Oh, sing lewat pun diculaken. Kelah omahku kuwi cilik. Niku adem ta mriku? Lho, ya adem sih. Oh, asal ngleset. Nah, Lesetan itu kan? Sama ini aku sana villa. Lo kalau ini sani saya ya, kalau kalau pegel boleh manu. Tapi kalau kau ngerunding, jadi manu kan. Bisa, kalau kau gerenek wis Sampai ini kalau sabu kok terus ngantuk. Lagi publikasi ini lengkap. <laughs> Mas Mas Hanit loh entah. Kau ni kau ni karo karo pemandang malah bapak mendingan aku semua ringan ringan. Kau ni bapak ni ku wah istilah kuno kau kau ni. Aikah wes betul wes wes wes juga ni. Cinta cinta kawin habis sekarang. lho. <laughs> Waduh. Jadi kan aja ni. Pulak. Tini mas. Tini. Tini. Hmm. Timbel. Mana jadi timbel Oh, lah timbangan niku. Sinten sinten? Saman kuping lah trebeh. Lah ki sinten? Tini. Oh, dolmanan. <laughs> Tini dolmanan. Sampe mau golek kayu ta? Napa, Mas? Golek kayu. Mboten padu kaya Toyotan. Oh, dhek kan anak Tarsan niku. <laughs> Mati gelantongan ta? Mboten, sampe jamu niku lho. Oh, pon-pon. Oh, pon-pon ta niku jenenge? Nggih, nyana Toyotan niku, pon-pon, bonek, temu ireng, temu putih, temu kuning. Temu ngestong bareng. <laughs> Sampe Nang iso mlaku toe lho. Nek iki nek jamu kan jamu ndamel ki ambek. Oh, mak sampean ndol jamu ta? Napa? Mak sampean ndol jamu. Nggih, nek enten tiyang boto nggih disukani. Nih kata loro cinta. Nah, loro cinta. Mbok ngaka. Oh, niku nggih angel. Mboten ndek, mboten kula ngoten-ngoten pun adol lek sapare menyang kota ngemel. sakit ta? Kula sakit nih lho. Sakit melampah. Nah, sakit melampah. Lho, iki sakit melampah. Masih sakit napa? Nemen lho. Nggih. Mboten, iki sakit-sakit sakit hati. mlane wetenge gedhe. Hmm, nggih, nggih bobot niki. <laughs> Oh, ono takon eh, weteng warang. Mbok sampean bakul jamu ta? Nggih, nek enten tiyang boto nggih disukani. Nek aku nggo mboten sampe oh. dojo, Mas. Pokoke damel. Kenal kali mbone jago jumput. Mbone mboten kacip. Jago jumput to are. Yo kok, Ri, ayo eh, takon ngene manuk sing agek. Mbak, kata pundi? Ngene manuk sing kuatan niku pundi, Mbak? Rumiyen niku tengene niku lho. Lho, mboten sakniki mawon sakniki, pun rumiyen. Kula mboten wani mriko. Lha ana apa? Hah? Ana niku Oh, oh niku gukon Tuhan niku. Mboten nek bar sak niki wingit. Sak man pinggir pundi? Mereka lho ngene pojokan lho ngene krombol. Aja krombol. Hati-hati lho Mas, nek tiang mereka nggih. aku jadi terus dhisik ngono. aku dhisik ya. <laughs> ngomong iki aku dhisik kuwi apa? Ha alas iki kan peteng lho. Aku sik tradisi kon karyo iki ning ngono. Wah ya wong telu wong sing bedhil. Ya bareng mawon kok ya mboten ngani. Ya bedhil iku lho lha apa kon dhisik iku sing bedhil iku aku. Lah nggih. Wah bedhile mesti itu kok. Eh, Oleh apa? Arek kok nang Mbak Manuk gemuk ya. Oh, manuk gemuk kalau mbek kungkung ngono. Iya. Cuma dituk gemuk. <laughs> Apa? Gemuk kok sing, <laughs> Mbak. Ngawur kan iku. Oleh kripane nih, manuke akeh. Oleh akeh apa memprit manuk gladek ini. Oleh oleh 15. Arek mau mulih dhewe ta? Mulih dhewe. <laughs> Mbok dipotangi, Mbok. Kelundung-kelundung jar. kok niku kagelem. Eh, lho iki lho manuk. Iki eh, eh. Waduh. Wong main basket. teman-teman. temen kan. Selana cekake main basket teh. Oh, lali binatang di hutan ini dilestarikan. Hmm, oh, nggih. Nanti kamu lestari. Lestari susah tak tunggu iseng kok dadakno. Napa, Pak? Napa? Oleh oh, kon bedil tapi celeng kene. Tapi hutan kene iku merusak binatang yang kuat. Loh, celeng rupane yen apa? Kaya aku. <laughs> Ku celeng yo rupane Oh sing ireng iki lho. Babi lho lho. Oh babi. Tapi ireng no alas ngono. Ya wis ruri kok gawe ini karo celeng. Ngawur ana bedil iku. Napa sih? لاپ اوپر بچے Iku ndi sing kene kala ora? Sing nduk kurungan Mas. Oh, ngawur ae kok. Eh, sing kae budal mah kon kok nyoba mah niku mana sampean ta? Manuk, manuk gagak niku gagak. Kene napa nih? Nek kawon duwe mati karuan. Ha ah, nggih. Kene dase gondol kowe manuk. Iya tapi gagak niku manuk gagak. Ul ngono ulune. Sepurane Pak. Ini kok sing ngengken safari, ngono lho. Manuk kok ngerti ya? Oh, kok sewu. Kok larang 150 ngerti ya? Oh, safari kan gagak, kok jadi dari gagak niku. Sing ngengken iku ora nek kok ana putih goblok ngerti aku. Sing ngene iki bisa pari. Oh, becil becil apa delok. Sing oh, pari larang. Eh, kalau lirone ngomong sikil. Mana sih? Kok tak merman ya iku. Taliran mana sih becil? Mari ki pergi apa mana sih cipret dadakno. Pinten jerekan bener 150.000 tuku aku mana iku. Ning sesuk. Sesuk piro? Sesuk 50. Ndi kukur kukur aku nih. <laughs> Oh, wah, pura. Iya, sepura nih pak. Ong, tapi enggak gak pernah temen ong pak. Selamat malam, gak mati. Gak mau diperiksa akan nawan tinggi kilo. Dokter hewan ini lo. Kau malu jadi sepur lah, gini sakit turip lah. Jadi saya udah tahu urus aku tak. Nanti aku mangkel, ngerti? Oh, mangkel gitu. Kalau ngawur yang manu kuon pecil. Mau dingin loh. Pecil temen ya ong, rasanya. Mana dikurungi ta, dikurungi. Hehehe, <laughs> wong iki mabuk. Mabuk. Wong iki mabuk ngomong jongkir balik kaki. kakak kakek patek batek wong iki. Batek di sisi teman di Matno lho. Tadi Kak Blingse, mesti ngerti di Matno. Sip, bener. Tolong jangan bedel niko. Jangan niko lenter mano Manuk eh? jalan niku. Iso kaya mesti lagu. Apa? Kayak biasa ngerti ya. Oh, patek kabur. Kulo kartol, Pak. Oh, katrol. Oh. Anu menapa kan? Kulo safari. Oh, saripa. Oh, iku. Sampeyan jenis? Eh? Pasoran. <laughs> Bocok kan lancar aku basement. <laughs> Oh, Bapak basement. Iya Pak, sepuran singkat ta wong sing ngangen mau sapa hari kula mbonyo coba. Oh, ngono kok ngono, kok ngono kok ngono. Ri, iku mang golek sampe tutup kene. <laughs> Kon yo ngawur. Kok mburi kon tak ono dipetek kok kene. Iku manuk ngene ngene iku. Iya, wong waroke lulute ngono waroke. Mari cek iki lho. Eh, mari potongane ceking. Mbak, saya jalan-jalan-jalan eh, kencang di pedetan dari. <laughs> Balak deh, aku mesti bareng awakmu kepethak kepesuk iki. Ya iki arane rezeki mondok iki. Badhe teng pundi sampean? Badhe teng pasar. Lho kok nggawa pitik sepirang-pirang to iki? Waduh, moh. Niki jane pitik iki moh pitik. Lek pitik, lek pitik nunggu gedhe lek cilik ngene iki mani. Manuk niki oh, manuk. Oh, Manuk to. Manuk. Oke banget to iki. Nunggu kula namanya bedil kok. Manuk iki bahasa Inggrisnya peksi. Nggih. Peksi kula tanganane arep. Nggih, nami sampean jeneng? kula ani. Nggih, teng pasar malam ta? <laughs> Lah, kono arep teng pasar malam ya wis. Oh, teng pasar nggih. Masa jurusan kan kene. Dagangan. Arkulaan. Oh, kula sampeyan iku sinten? Kula ning Kartolo. Kartolo lha siji nggih. Kula robot. <laughs> robot wong ireng. <laughs> kula safari. Manuk wari. Loh. Wah, tambah cilik. jeli. <laughs> Safari Mbak Safari. Oh Safari. Nggih nggih. Sampeyan golek dagangan sampeyan. Sempet nek golek dagangan oleh Bati ya. Nggih. Ngene manuk sing katane pundi? Wis menari. Oh, nggih ngertos kula. Nggih ten pundi? Pasar burung. Oh, bae iki bapakne dodol manuk bae. Kok eh. pasar burung iki langgone hmm. wong dodol niku. Enake wong diuncalno to. Manuk alasan iki malah alasan. Oh, arte anu tadi kan. Betul, betul. Nggih, nggih. Sabar gak ndelok ndelok ana enom ya nyesek ana tuwa ya nyesek repot. Kandane ya. Dorono, dorono. Eh. Aduh, aduh. Aku ngono gak tampian lho. <laughs> Ngawur ae. Sisiran iku tuwa enom iku Dodone dhewe-dhewe. Mbak Nik, dadi nek ngene manuk sing kuwatan iki pojok mriku niku. Oh nggih. Nggih. Iki dibedhe ora kena biasane. Diapaken? Biasane niku ditulup. Waduh, nulup iki njupuk Joko Taruk. <laughs> Ah, ora biasa nulup ya ora iso nulup no. Nggih, mboten saged nulup. Nek selulup iso. Nggih, ditembak. Mboten mboten nggih, padha wae. Padha mawon nggih. Hari kon ngeten lho. Sampe terakan apa sekedap mawon. Nggih nek katolo mulai ki ambek kula kali sampean ki mabur. <laughs> Tenggere sampean nggih. terke tenggene grumbul-grumbul nika nggih sing manuke akeh. Lah mungkin nek mulih kula nggih ganti diterke. Wis lho hamping. Oh, aja gampang terus. Kon diterno iki nek grumbul, tuwa grumbulane ikon ter. Lah nduk dalan mumet ae kon nembal. Nggih nggih. Sing ngeterke sinten nek mulih? Gampang nggih kula aku. Apa? Kon nggih. Oh, aku lek iki. Napa? Ma, lah mau ada apa? Mau ada. Oh, si pinter milih. Ini ganteng kau nih aku. ganteng. Oh, sampeyan niku nggih ganteng jane. Nggih. Katane nek dipoto wong loro niki ya mesti padha. Padha. Padha niki gambar sinigan. Iki nek tulise niko sing padha. <laughs> Wah, wong iki ngomongi titik mengandung alkohol. Ini eh, cek kali ini podo tapi mbok gambare. Kon dadi aku kobong lho. Eh, mbok salah bengi ta? Mbok terangkan. Wani, terangkan. Mbok mbok. pak. Rezeki iki iki. Oleh manuk oleh apa iki manuk? Oleh manuk 680.000. Nah. Heh. Pokok oleh 600. 600 piro? Oke, 600 500. Tukur 5 ngono lho. Lah iki dikecekno 500. cilik sange manuke. Eh. Oleh sakit Pak. Ki manuk apa sing iki? Sembarang, Pak. Oh, iki driji iki duduk manuk. Oh, bapak ngono. Bapakmu iki. Iki segocok iki ngenteni manuk. <laughs> Lho, lho. Wis kamane nang. Wis ana kok lho. Ati sik, ati kok sik. Ati sik, ati sik. Kan kan. Wah, ya pae. Lho, monggo. Lho. Sanes nggih, Pak. Iki anu, griyane Jakarta lho. Sanes. Dia pinter lho. Griya kula. Saman apa ini? Bapak E. Oh, Wite. Loh, kok Wite? Kalau ini Bapak E Kartoro. Nah, ini saman Wite. Nah, ini saman Jepang. Oke, Pak, kalau jengi perlu. Loh, enten apa? Enten juga sampean. Enten. Ngeten, Pak, nge. Kalau temen ini kaya jengi nuntut. Loh, ini cari pengadilan ya, begini. Loh. <laughs> Kleru sampean ibu. Enggak. Jangan Pak Lurah nak nuntut. Boten, sampean di isi. Sampean Bapak ini kok. Enten apa, kok? Ya, apa, ya, apa? Kulah sampean rabe akan kalian anak sampean. Loh, ya, apa, jadi? Berbengong loh, nge. Loh, loh, kata lo. Eh, loh. Loh. Siapa yang terlalu kecil? Aku. Eh, bapak. Loh, wah. Loh, sudah ribet loh. Loh. Apa yang bapaknya saya sudah? Iya. Ada suruh jekur, jeluk, jeluk. Nah, ini loh. Loh. Terus gila uang wedok. Dia ajeng. Jadi gue ngerak. Gila merapi. Apa? Lagi kok. Lapa kali ini? Ya apa ya, aku nonton, mas. Nonton, to. Nonton apa? Ya apa, kalau kocok sama cari nunggu-nunggu. Mau, oh, diaruh aku <laughs> <laughs> Kali kusampari iki. Kali Aku malah mampir ana adus. Adus, aku lali celak ke susu lho ning. Nah, ini tenan sampe dong ya. Coba. Kok cerewet kok. Nggih, Pak. Yo kok sampean iki lho Pak janji kali kula. Lah, kula sing dirapi. Ah, rapi Nggih. Kok gelem. Pak, Tanggung jawab lho. Eh, tanggung jawab. Lho aku kon rapi. Iya lho. iya ta Pak Umur. Lah, eh, kok jare kipu-kipu mambar ayo. Eh, saiki dituntut arek wedok kon nyawin. Wong ya apa nek tak delok rada lumayan arek. Ngono lho. wah Wong ngomong ngamuk kuwi wis kan nepi. Ya apa Pak? Eh, jare sak anakku gelem, sak anakku gelem tak rapeke. Engge kula mung kandung ngisi lho Pak. Ya kok nang ngguri kek. Nang ngguri ta? Ya aku nang nang ngguri. Ana piye Pak nggih? Wah, wis gawe gue keren. Pulanwun. Apa meneng iki? <laughs> Pakai udane wedok ta iki. Pulanwun. Monggo monggo. Monggo di. Madosi Cak Kartolo wonten. Wonten mriki griyane. Oh nggih, kersan. Sapa iki ngapane kan Kartolo? Nggih, kenalane. Oh, kenalan. Nggih. Entar apa to kok Mas? Kula anu badhe nagih. Oh, nggih, tak Pak? Iki anu golek kartel meneh. Oh, Pri, iki iki lho. Lho, safari iki piye iki? Masak lali. Oh, tak katerakan diterangkan ya, Pak. Hmm. Lho, nggih. Oh, lah janji apa karo? Karo kowe. Asline nagih janji. Janji kali nyindan. Kali tak kartolo. Dijanjeni apa, Kon? Nah, tidak saya kalau ini ada yang dipek bojo. Mateng aku. Wah, si bojo aku ngapain Wah, lha iki ana ta wedok meneh teko. Lah, sapa? Aku. Sapa? Karena ki janji no. Ajarin ini aku harus sipek bojo. Iya apa ya? <laughs> anu yo ya iki tas ae tas rabi iki tak rabi. Tolong jangan. Ayo, ya tas ae harus rabi. Iki itu durung rabi jangan rabi. Iki mana sing rabi? Heeh. Ya pun diwayo ya wis ora apa-apa pokoke kudu dirabi lho kula. Lho kowe kok geleman tenan, Dok? Lah wetek nak tripen wis kebacet. Lho lho lho. Iki mengko tinggal ono lho terus guyon wetek terus aku ngomong-ngomong. Ya bakal mung janji mana? Bakal. Tak geleman iki, Dik. Nggih, Pak. Tak geleman. Ya ya, undang-undang. Iki kan ya. Nanti. Lho, Pak Bro, ini eh, Pak. Beneran lo, gue golek lo bojo bapak. Iki sapeke wae. Dadi ngene wis bisa jenengno Pak ya. Eh, eh. Anake sapeke, lah ibuke penjeling wae. Jadi jatuh ke hunting ya ya.